ne stidi se svoga dina jer ti si svojim imanom iznad svih onih koji ga ne imaju to je taj muminski ponos koji drugi ne može imati oni se ponose time što cukama izmet čine što su sebe slugama psima učinili السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر Ovo je taj din koji se od nas traži. Iskrenost sa Allahom i u ime Allaha u svim poslovima. I ne boj se Dunjaluka i ne boj se svih Dunjalučkih šeitana. Bićeš najjeći s ovim dinom, sa ovom vjerom. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان Allah je haram učinio vatri onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo zadovoljstvo. Neki su se zavarali pa uzmu u ruke tespi i po sto puta samo la ilaha illallah spominju niti znaju značenje toga šta znači la ilaha illallah jel to samo da govoriš tak tako isprazno govorenje jezikom bez srca, bez značenja, bez rada po tome pa možemo i papigu naučiti tome znači da je ona mu'min po tome govor رب وهاب رب تواب الرحمن أنت له رب وهاب رب تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان Neće nikada reći čovjek rob Allahov la ilaha illa Allah, iskreno ima Allaha, a da mu se neće otvoriti vrata neba. tako da to ide do arša Allahovog, ako se bude čuvao kebair velikih grija. فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل Jer ova seđda nije formalnost, vallahi. Nije to tek tako malo gimnastike dole gore, da nam se krv slije u mozak, da malo dobijemo snage i moralne i fizičke i gotovo.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 Da bi dijelo bilo primljeno kod našeg uzvišenog gospodara, mora imati dva osnovna uslova kada ga radi jedan musliman. Jer od nemuslimana dijela kod Allaha primljena nisu. Jer su zanijekali uzvišenog gospodara i njegovog resula alaihi sato sram prvi uslov je da to što čovjek radi da radi iskreno u ime Allaha dželle Đelešanu to jeste da tim svojim dijelom ne želi dobiti neku dunjalučku korist i drugo da to dijelo bude u skladu sa šarijatom ovoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, da je propisano vjerom. Koliko god dijelo čovjek uradi, ali ono ne, ne bude imalo svoje osnove u islamu, ono neće biti priznato kod Allaha Đalešan. Kada čovjek uradi neko dijelo kojim je Allah uzvišen i zadovoljen, ali ako to dijelo ne bude u ime iskreno u ime Allaha Đalešanuhu ni takvo dijelo neće biti prihvaćeno kod Allaha. I zato je osnovni princip innamal a'malu bin nijat. Dijela će se vrijednovat kod Allaha Đalešanuhu prema nijetima i namjerama šta je htio čovjek tim dijelom da uradi. Pa ćemo vidjeti kada neko od nas radi ne samo ibadete koje mi poznajemo kao namaz, zekat, post, hađ i ostalo, već i kada radi u uobičajene radnje, ali ih radi u ime Allaha, bit će za to nagrađen. To jeste, kada spava sa namjerom da se odmori i pripremi za sabah namaz i za qiyamu lejl i za sljedeći dan da halal radi i zaradi za sebe svoju porodicu i da može pomoći muslimanima kada ide u džamiju svaki korak toga njegovog hoda u ime Allaha Đalešanu upiše mu se sevap kada jede sa namjerom sa namjerom da ojača svoje tijelo da bi mogao izvršavati ibadete i to mu je ibadet kada se ženi u ime Allaha Đelešanuhu da se sačuva od nemorala i da poveća broj muslimana i da izvrši Allahov propis sve je to ibadet uzvišenom Allahu Đalešanu. Nasuprot tome, čovjek koji radi najveće ibadete, ako ih ne bude radio u ima Allaha, izgubit će, izgubit će seba od tih ibadeta. Kao što je namaz, ako ga bude klanjao, da bude pohvaljen u društvu. Danas posebno u ovome vremenu naći ćemo one koji nisu do sada klanjali, niti su znali uopšte za ovu vjeru upozoravamo njih, a i sebe same, da nas šeitan ne zavara, pa da nam ne kaže klanjaj lijepo radi ljudi, pokaži se u džamiji da te vide, od toga namaza i od toga ibadata ne ima nikakve koristi i ne ima nikakve fajde kod uzvišenog Allaha Đelešanu, jer Allah takva djela neće primiti. Šeitanu je mnogo stalo da čovjeka odvrati od ibadeta Allahu Đelešanu da mu namaz učini teškim i bilo šta od ibadeta uzvišenom gospodaru ako u tome šeitan ne uspije onda znaj da će ti doći šeitan u samome tvo, tvome tome ibadetu i reći ti uradi taj ibadet što ljepše da bi te ljudi vidjeli i pohvalili da bi stekao ugled među narodom da bi rekli za tebe što si učen što si darežljiv što si snažan što si hrabar što radiš za Allahovu vjeru i tako dalje čovjek se dakle mora tu čuvati da mu šeitan ne pokvari te ibadete a nakon što uradi ibadet čovjek se opet mora šeitana čuvat da mu ne dođe i ne kaže pohvali se među ljudima da si to i to radio dakle šeitan nastoji u svakom trenutku čovjeka odvratiti da čovjeka odvrati od ibadeta ili da mu u najmanju ruku uh, ako ne može cjelokupni ibadet da mu pokvari da ga odvrati od toga ibadeta pokušava da umanji sevab od toga dijela u čemu sve se ogleda to da čovjek može raditi neko dijelo u ime ljudi i čega treba da se kloni u svakodnevnom svome radu prvo prikazivanje pred ljudima nekada se očituje u tijelo da čovjek svojim tijelom, svojim hodom pokazuje skrušenost i zato Omer radijallahu anhu kada je vidio čovjeka koji je pogrete glave klanjao kaže mu takvaluk nije u vratu nego je u prsima to jeste na takav način takvaluk i bogobojazno se ne odražava ne, i ne izražava već se takvaluk odražava u, u prsima takvaluk e takva ha huna takvaluk je ovdje isto tako se kod nekih prikazivanje pred ljudima pokazuje u određenoj nošnji pa ćemo vidjeti da nose neuglednu odjeću da bi na taj način se pokazali da su napustili Dunjaluk, da su se odrekli ovoga svijeta da teže samo Ahiretu, a kada nažalost pogledamo na njihova dijela vidjet ćemo nasi ala haja, da su oni od onih koji su najprivrženiji ovome svijetu. Zatim ćemo vidjeti da se pokazuje u dijelima kada čovjek dadne sadaku pa voli da mu se ta sadaka oglasi, da se napiše u džami da je on dao sadaku, da je on napravio tu džami i tako dalje. Među prijašnjim najboljim generacijama muslimana spominje se da je bilo onih koji su znali 40 godina sa Allahovom pomoći izdržavat porodicu svoga brata muslimana, a da niko to od komšiluka ne zna i da to niko od ljudi ne zna. Toliko su gledali da rade dijela u ime Allaha Đalešanuhu i da ljudi u tome ne imaju nikakvog udjela. Zatim u govoru se isto tako pokazuje to prikazivanje pred ljudima tako što će čovjek kada se nalazi u društvu govoriti lijepe riječi i odabrane riječi, a kada se nađe u drugome društvu, onda će pustiti uzde svome jeziku da govori šta hoće. Dakle, u ovim svim poslovima čovjek je dužan da se kloni da se kloni rija, a to jeste prikazivanja pred ljudima i rada u ime ljudi. Kaže uzvišeni Allah Đelešenu u hadisi kuciju ene agne šuraka i mine širki men ešreke ma'ija gajri terektu huva širke. Ko učini mi neko dijelo, pridružujući to dijelo nekome drugome ostavljam i njega i njegov širk moramo znati da su da postoje dvije vrste širka to jeste veliki i mali širk e širkul ekbar o širku el esgar veliki širk to jeste da čovjek radi nešto od ibadeta čovjeku ili nekome bilo za kakve druge interese mimo uzvišenog Allaha Đelešanu. Ono zašto čovjek živi i umire, zbog čoga, čega voli i mrzi, zbog čega radi i žrtvuje se, to je tvoje božanstvo i ono što obožavaš. I zato taj širk, veliki širk Allah uzvišeni ko dođe sa njim pred uzvišenog Allaha neće ga oprostiti i neće nikada se to takvome smilovati ko umre pod takvim širkom dakle čineći ibadet nekome drugome mimo Allaha mali širk to jeste da čovjek radi neko dijelo u ime Allaha, ali to dijelo radi i ume ljudi. Dakle, da bi se pokazao i prikazao da je, da je dobar, da je, mutekija, da je pobožan i tako dalje. Takvo dijelo neće ga izvesti iz imana, neće ga izvesti iz vjerovanja, ali takvo dijelo će mu poništiti to dobro dijelo koje je uradio, pa neće imati fajde i koristi za njega. Nekada čovjeku se dese neke stvari u njegovom životu, pa pomisli da je to od ono od ove vrste koju smo napomenuli, to jeste da je to od pokazivanja i pre, prikazivanja pred ljudima, ali to nije od toga. Kao prvo, kada čovjeka pohvale radi nekog dobrog dijela, to ne znači da je to dobro dijelo radio u ime ljudi, jer kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga prenosi muslim قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن هذا ليس من الرياء dakle ovo nije od vrsta prikazivanja i pokazivanja pred ljudima isto tako kada čovjek vidi u sebi snagu i želju za ibadetom kada je u džamiji veću nego kada je sam pojedinačno u svojoj kući može se pobojati da nisam od munafika, da nisam od licemjera jer mi je draže klanati u džamiji nego kod svoje kuće i osjećam veću želju i veću potrebu za ibadetom kada sam u džematu i to nije od ovih vrsta pokuđenih spomenuti jer je poznato da u pogledu ibadeta u pogledu ibadeta čovjek je aktivniji i jači kada je u kada je u džematu i zato je namaz čovjeka u džematu vrijedniji za 25 puta nego njegov namaz kod kuće i kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam sallam innema jekulu zi'bu al qasije dakle vuk jede one ovce koje se odvajaju od stada to jeste isto tako šeitan jači je spram tebe kada si sam nego kada si u džematu i kada taj ibadet obavljaš zajedničkim sa muslimanima isto tako od prikazivanje i pokazivanje pred ljudima ne može se ubrajati u to da čovjek nosi lijepu odjeću i obuću kada je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao u hadisu koga prenosi muslim la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i najmanji trun oholosti kaže jedan čovjek fa qala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana qala inna Allah jamil yuhibbu al-jamal al-kibru batru al-haq wa ghamtu an-nas dakle Allah kaže rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Allah je lijep i voli ljepotu kibur to je podcjenjivanje ljudi i odbacivanje istine ovo odgovara čovjeku koji ga pita Boži poslaniće neko od nas voli da ima lijepu odjeću i lijepu obuću on mu kaže nije to kibur nije to oholost već je oholost da pocijenjuješ ljude i da odbacuješ istinu isto tako čovjek može pomisliti ako ne govori svoje grijehe koje je nekada u džahilijetu radio da je to od prikazivanja to jeste neko će reći pa ja treba ljudima da kažem da sam ja bio takav i takav da ljudi ne misle o meni da sam ja od početka bio dobar, da sam ja od početka bio pobožan, da ljudi ne misle o meni ono što u stvari nije pri meni. Ali ovo je suprotno hadisu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem koji je mutefakun alaihi, u kome kaže kullu ummeti muafa illa l-muđahirin wa inna minel muđaherati en ar ređulu bil lejli amelen thumme yusbihu wa kad setarahu allahu alaihi فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله dakle ne smije to raditi kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam svi od mog ummeta će biti u u dobru osim onih koji budu javno govorili šta rade, šta su uradili od griha. Dakle, ako si uradio od griha, to je između tebe i Allaha. Te obe dođi, pokaj se Allahu i ušuti. Nikome nemoj da kažeš. Ne imaš u tome se vaba, u tome ti je grijeh da radiš, da to širiš. I od javnosti griješenja jeste da čovjek po noći uradi neko dijelo, zatim osvane, a Allah ga je pokrio i ne znaju ljudi šta je uradio, a onda on dođe i kaže, o ti taj i taj, ja sam sinoć uradio to i to. Allah ga je pokrio, a on sam sebe otkriva osim u slučaju kada ćemo vidjeti šta su ljudi u džahilijetu radili od adeta što je uobičajeno i što su svi radili kao što nam kaže, prenose ashabi Resulullah sallallahu alaihi wasallam da je jedan od njih u onome širku kome je bio da je znao napraviti kipa od halve izutra a iza podne kada bi ogladnio uzeo i pojeo ga dakle govorili su o tome džahilijetu u kome su bili dakle ne o pojedinačnim grijesima koje je jedan od nas uradio u periodu kada nije znao tako dalje dakle treba da se čuva toga isto tako ako Allah dadne da čovjek postane poznat među ljudima po nekom dobrome dijelu a to mu nije bila namjera isto tako se to ne smatra u one poslove koji čovjeku ukidaju sevab učinjenog dijela i koji ga čine da od toga ne ima nikakve koristi. Velike su koristi iskrenosti sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu u i svim poslovima i u svim ibadetima. Tako ćemo vidjeti da nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže Ma kala abdun la ilaha illa Allahu kattu muhlisan illa futihat lehu ebu abu sema'a حتى تفضي إلى العرش مجتني بالكبائر dakle kada čovjek kaže la ilaha illa Allah iskreno sa srca otvore mu se nebeska vrata dok ne dođe do arša ta riječ koju je rekao ako se bude čuvao velikih grijeha. Dakle, ihlas u šehadetu Allahu Đalešanu, ihlas u nijetu, u čistoj namjeri, innamal a'malu bin nijat, ihlas u namazu, al ihlasu fi salah, ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة وغفر له Dakle, kada čovjek uzme abdest kako treba ga uzme, zatim ustane i klanja dva rekiata u kojima je svojim srcem i licem prisutan, biva mu određen džennet i oprošteni mu grijesi. Dakle, velika je korist ihlasa u ime Allaha Đelešanuhu i u namazu. Zatim, prilikom seđde, gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ma min abdin jesđudu lillahi seđde illa ketebe Allahu lehu biha hasene wa hatta anhu biha sejje wa rafa'a lehu biha darađe festekfiru minas suđud dakle ko u ime Allaha seđdu učini Allah mu dadne hasene dobro dijelo, a od njega loše otkloni koje je učinio, oprosti mu i diže mu jedan stepen i zato povećajte činjenje seđde. Zatim, men kama Ramadane imanen vahtisaben, ko u ima Allaha iskreno uz Ramazan bude klanjao i obavljao ibadet, vjerujući u Allaha iskreno u Allaha nadajući se njegovoj nagradi biva mu oprošteno mata kaddama min zembihi ono što je učinio od grijeha zatim qiyamul lejl qiyamul lejl posebno lejlatul qadr men qame lejlatul qadri imanen vahtisaben isto tako ko bude obavljao namaz iskreno u ime Allaha vjerujući Allaha i nadajući se njegovoj nagradi u noći Leila i kadr budu mu oprošteni grijesi zatim onaj ko je u džamiji sebatun yuzilluhumullah, zillu humullah sedmorica koje će Allah uvesti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada zatim čovjek kada ponavlja nakon mu jezina ono što uči mu jezin zatim ihlas i iskrenost ibadeta Allahu prilikom posta i zato je najveći ibadet uh, post wa saumu li wa en ajzi bi zašto? zato što se u postu upravo ta iskrenost ogleda jer čovjek ne može postiti u ime ljudi da znaju jer to je skriveni ibadet i Allah za njega kaže post pripada meni i ja za njega nagrađujem kaže uzvišenje Allah u hadisi kuciju zatim onaj ko daje sadaku da ne vidi lijeva ruka šta je dala desna wa en je bi sadakatin fe pa je sakri da ne vidi lijeva šta je da, dala desna ruka zatim onaj ko obavi hađ u ime Allaha Đalešanuhu men hađe lillahi felem jerfus volem jefsuk ređake jeumin veledetu ummuhu vraća se od svojih grijeha kao na dan kada je rođen od majke dakle čist od grijeha se vraća svojoj kući prenosi ga Buharija Zatim kada čovjek u ime Allaha iskreno traži šehadet Allah, dakle da bude šehid kod Allaha Đelešanu Allah ga upiše šehidom makar umro i na svoje postelji kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam men se'ele l'katla fi sebi lillahi sadiqan min kalbihi a'tahu Allahu eđra šehidin wa in mata ala firaži ravahu tirmidhi wa nesai wa ibn mađe wa gajruhum wa huva fi sahih il džami'a Dakle, ko bude iskreno tražio sadikan min kalbihi, iskreno sa srca bude tražio od Allaha da bude šehid, Allah će mu dati nagradu šehida, makar preselio, makar umro u svojoj postelji. Dakle, čovjek kada ima čistu namjeru, makar i ne uradio to dotično dijelo, ima sevab i nagradu za tu svoju namjeru kao da je i uradio to dijelo ali ako ne ima čistu namjeru od toga dijela, makar ga i uradio, neće nikakvog sevaba niti nagrade imati od njega, zato što su dijela prema prema namjerama, kao što znate. Isto ko iskreno učini te obu ime Allaha, Allah mu takvu te obu prima. Ja ijuha alladine amanu tubu ila Allahi, teubeten nasuha, iskrenom teobom Allahu se pokajte i Allahu se obratite. Dakle, to je ta iskrenost koja se traži od mu'mina zatim al-ihlasu fil istighfar u istighfaru ihlas isto tako u saboru, u tevekulu ihlas u voljenju ime Allaha ihlas u pokornosti roditeljima ostavljanju onoga što je pokuđeno vjerom zatim ihlas u skrušenosti ihlas u spremanju boraca na Allahovom putu ihlas u dovi u ihlas u hranjenju onih kojima je potrebno i tako dalje da ne vidimo nekoliko primjera iz istorije naših časnih predaka kako su oni kako su oni držali do ovoga ihlasa ruvija an abde tebni Suleiman ennehu kal prenosi se on od abde ibni Suleimana da je rekao kunna fi serijetin ma abdillah ibn il mubarak fi biladi rum bili smo u jednoj borbi a sa nama je abdullah ibn il mubarak u zemlji Rimljana فصادفنا العدو فاسمو se susreli sa svojim neprijateljem فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو kada su se dva safa, dva reda boraca sastala, približila, harađa rađulum min al adu, jedan od neprijateljske vojske izađe. Fe da'a lil mubaraze, pa je pozvao da se da izađu od muslimana neko da izađe da bi se sukobila ta dvojca jer takav je bio adet prije prije, prije početka borbe da se sukobe u međusobnom dvoboju od svake vojske po jedan onaj koji je najhrabriji fa haređe ilaihi ređulun pa mu je izašao čovjek fa taredehu sa'aten fa ta'anehu fa katele pa ga je jedno izvjesno vrijeme borio se sa njim probao ga sabljom i ubio ga. Thumma ahar, zatim je drugi izašao fa katale, pa ga ovaj musliman ubi. Thumma ahar fa katale, zatim je treći izašao pa ga ovaj musliman ubi. Zatim je četvrti izašao pa ga ovaj musliman ubi. Fezdehame alejhinna, thumma daa ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى المبارزة فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم عليه الناس بس ljudi okupiše oko ovoga čovjeka muslimana وكنت في من ازدحم عليه a i ja sam bio među onima koji su se okupili oko muslimana hoće da vide ko je taj koji je četvorcu pobio neprijatelja u dvoboju ko je taj junačina Gazija, ko je taj heroj među muslimanima, među ovim muđahidima. Fe idha huwa يخفي وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن ابن المبارك kad on sakriva svoje lice krajem svoga ogrtača dakle sakriva svoje lice pa sam uzeo za kraj njegovog ogrtač, ogrtača dakle ogrtača rukava i povukao sam sebi da vidim ko je taj pa vidje da je to Abdullah ibn El Mubarak pogledajmo koliko su se ljudi krili da svoja dobra dijela ne pokazuju pred ljudima dakle nisu došli da se pokažu mi smo to uradili, mi smo ovo, mi smo ono već su da bi bilo iskreno u ime Allaha Đelešanu krili ta dobra djela i zato kaže ovaj Abdullah ibn al-Mubarak koji je poznat po ilumu inša Allah i po takvalu kod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 To je drugim riječima naš šehadet. Kom je šehadet bude u dijelima, ta dijela će Allah prihvatit. Kom je šehadet njegov ne bude u dijelima, ta dijela su odbačena. Prvi dio šehadeta to je ihlas, iskrenost obožavanja i ibadeta uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. La ilahe illa Allah. Ne ima božanstva osim Allaha. Drugim riječima ne priznajem ništa što ljudi obožavaju, za šta žive i umiru, za šta rade, zbog čega vole i zbog čega mrze, zbog čega se žrtvuju, mimo uzvišenog Allaha te ta'ala. Allah mi je najpreći drugim riječima. Njemu se predajem i to je značenje riječi muslim, musliman. musliman onaj koji je predan Allahu, čiji je imetak Allahov imetak, čiji je život žrtvuje ga za Allaha. Sve, sve, sve je Allahovo kod njega. To je musliman. Nije po imenu samo. Jer ime ništa ne znači. Lejse bi emanijikum wala emanije ehlil kitab. Nemojte se zanositi ni vi ni ehli kitabije men jamel su en juđzebi onaj ko bude loše radio potome će biti kažnjen wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira i neće naći mimo Allaha ni pomagača ni onoga ko će uz njega statni zaštitnika to znači neće vam ništa vaša imena koristiti ako vaša djela ne budu kako treba iskreno strada u ime Allaha prvi dio šahadata la ilaha illallah Drugi dio šahadeta Muhammedu Rasulullah znači slijedjenje ovoga šarijata. Slijedjenje ovoga vjerozakona. Kur'ana i sunneta. To je drugi dio šahadeta Muhammed je Allahov Rasul, Allahov poslanik. Ali i sato Jer šta znači kada kažeš Muhammed je Allahov Rasul, ali i sato To znači da ga priznaješ za Allahovog poslanika i da ga slijediš, da ga slušaš. A ne samo na riječima da kažeš on je Allaho poslanik i ništa ja više nemam sa tim. Nego to u svojim dijelima pokazuješ. Iskrenost na jednoj strani radiš samo u ime Allaha Đalešanuhu, a drugo Muhammedur Resulullah slijediš Resulullah ali i u tome što radiš. I takva su dijela priznata kod Allaha. Drugim riječima to je šehadet. I drugim riječima to je značenje hadisa Resulullaha alaihi sallatu wasalam u kome kaže Ma kale abdun la ilahe illa Allahu qattu muhlisan illa futihat lehu abuabu sema hatta tefzi ila l'arš međtuni bel kebair neće nikada reći čovjek rob Allahov la ilaha illa Allah iskreno ima Allaha a da mu se neće otvoriti vrata neba, tako da to ide do arša Allahovog, ako se bude čuvao keba kebair velikih griha. U drugom rivajetu, a ovi rivajeti su u sahihul džamiju spomenuti, se spominje Ma min nefsin temutu wa hije tešhedu en la ilaha illa Allah wa enni Rasulullah jerđi'u zalike ila kalbin mu'minin illa gafar Allahu lehu. Nema ni jedne osobe koja umre svjedočeći La ilaha illallah shahadat svakako i Muhammedu Rasulullah wa anni Rasulullah da sam ja Allahov poslanik a to se vraća na srce mu'mina jeli to iskrenost dakle da li je u tome iskren illa ghafara Allahu lahu a Allah ne Allah neće oprostiti znači ako ga iskreno sa srca kaže to znači u svojim isto dijelima se to pokazuje to znači da ćemo Allah oprostiti, to znači da ćemo otvoriti nebeska vrata, to znači po trećem rivajetu inna Allahe kad harrame ala nari men kale la ilaha illa Allah jebtegi bi zalike vajha Allah Allah je haram učinio vatri onoga ko kaže la ilaha illa Allah želeći time Allahovo zadovoljstvo neki su se zavarali samo uzevši vanštinju novoga hadisa. Pa uzmu u ruke tespi i po sto puta samo la ilaha illallah spominju, niti znaju značenje toga šta znači la ilaha illallah. Jel to samo da govoriš tek tako isprazno govorenje jezikom bez srca, bez značenja, bez rada po tome? Pa možemo i papigu naučiti tome. Znači da je ona mu'min, potom je govor ne jer nam Kur'an kaže illa men shahide bil haqqi wa hum ya'lamun osim onaj ko bude svjedočio istinu wa hum ya'lamun znajući šta to znači kako ćeš ti biti svjedok ako ne znaš šta svjedočiš svjedok si dok kažeš eshedu to znači ja svjedočim Ja zato dajem svoj život. Stajem iza toga. En la ilahe illallah. Da nema istinskog Boga osim Allaha. Svašta ljudi obožavaju mimo Allaha. To su lažna božanstva. Ali jednog jedinog istinskog Boga nema osim Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje. Illa men šehide bil haq, onaj ko bude svjedočio istinu, vahum ja'lemun, znajući to. U sudnicu kada bi bio pozvan, Pa te pita sudija, ovaj dunjalučki sudija, kaže ti, jesi li ti svjedok? Kaže, jesam. Jesi li ti svjestan toga što govoriš? Znaš li ti o čemu se to radi? Kaže, ne znam, ja to samo govorim svojim riječima. Da li bi to bilo priznato od njega? Ne bi. Reklo bi se ovaj, ovaj i ne zna šta govori. A kada te Allah upita na sudnjemu danu, ti si bio svjedok moj, na dunjaluku šta si ti svjedočio šta je značilo to što si rekao la ilaha illallah je li to značilo da odeš u kamatne banke pa da uzimaš kamate je li to značilo da je tvoja žena nepokrivena i tvoja hći da ide do ponoći kuda hoće je li to značilo la ilaha illallah je li to značilo da si mogao od harama živjeti je li to značilo da si mogao namaze propuštati Jel to značilo da da si mogao od Bajrama do Bajrama u džamiju doći. Šta to kod tebe znači la ilaha illa Allah? Je li ti Allah bio najpreći ili ti je sve drugo bilo preće i najpreći? To je to. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ Ali većina ljudi neće vjerovati u Allaha. Iskreno ko što se traži da, da vjeruju. I zato ćemo naći u Kur'an i Kerimu najviše ajeta koji nam govore o iskrenosti sa Allahom te baraka wa ta'ala. Najviše ajeta koji nas upućuju na Allahovu veličinu azza wa jal koji nam govore o tome šta je to Allah وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Ali Allaha ne priznaju i ne veličaju onim što njemu dolikuje i kako treba. Jer da to rade ne bi bilo onoga što ima među, među njima. Ne bi se radilo ono što se radi. A puno bi, više bi hajra bilo. I zato je Resulullah ali i sato na tu imansku iskrenost poseban potencijal stavio. 13 godina u Mekki ashabe svoje je učio šehadetu la ilaha illallah njegovom značenju u svakome pogledu. Pa dolaze mušrici, pa kažu šta tražiš od nas, da ćemo ti. Da ćemo ti vlast, žene, bogatstvo, da ćemo ti ugled među nama. Samo nam učini ono što tražimo od tebe. Popusti u tome što, u šta pozivaš. Popusti malo, pusti i nas da mi ove svoje dunjalučke koristi ostvarimo preko ovih kipova koje smo svojim rukama napravili. A Resulullah a.s. im kaže tražim od vas samo jednu riječ. Oni kažu da ćemo ti stotinu riječi. Šta god hoćeš mi ćemo reći. A on im kaže kulu la ilaha illallah. Recite la ilaha illallah. A onda kaže e to ne možemo jer su znali šta to znači, šta iza toga stoji. Znali su da valja Allahu seđdu učiniti i Allahu se pokoriti, jer ova seđda nije formalnost, vallahi. Nije to tek tako malo gimnastike dole gore da nam se krv slije u mozak, da malo dobijemo snage i moralne i fizičke i gotovo. Ne, ne, ne. To se podsjeća u svakome trenutku da je Allah tvoj gospodar i da ga iskreno obožavaš i ibadet mu činiš. Kao što mu na seđdi spuštaš svoje čelo na zemlju, veličajući ga i govoriš Subhane Rabbijel A'la. Slavljen je, hvaljen i veličanstven moj najuzvišeniji gospodar. Isto tako u drugoj svojoj praksi to izvršavaš. U svakome pogledu. To je taj šehadet kod naših muslimana i svakdje u svijetu moramo se vratiti na osnove mi govorimo o islamskoj ekonomiji o islamskoj politici o islamskom društvu o ovome i onome ali zaboravljamo neke osnovne pojmove A to je vraćanje na ovaj šehadet. Jer se on gleda i u politici, i u ekonomiji, i u društvu, i u svemu ostalome. Ovaj šehadet. Zato što mi u svome životu većinu poslova formalno obavljamo. Tek tako da se uradi, da se obavi. I kako će onda biti hajra i bereketa? Jedan od prijašnjih prvih i najboljih generacija mu'mina kada bi klanjao namaz išao bi tražio da neki hajr još veći uradi još nešto da uradi jer ga jer te dobro dijelo vodi na drugo još bolje dijelo taj namaz te spriječava u grijehu i gurate i vodite još u veće dijelo da ga uradiš. Inne salate tenha anil fahša i wal munker. Zaista Allah kaže, a istina je to, kaže inne salate, zaista namaz tenha spriječava, zabranjuje el fahša svake vrste nemorala, wal munker i nevaljalština. Šta reći za čovjeka koji klanja namaz pa ode u grije? Znači od toga namaza nema ništa. Jer Allah istinu govori da si ga klanjao iskreno kako treba, on bi dao svoje rezultate i plodove. Manje bi grijeha bilo, a puno više hajra i sevaba koji bi radio. Znači da se mi moramo vratiti na neke osnove. Mi kad dođemo čovjeku i naučimo ga namazu, Mislimo da smo sve postigli naučili. Da smo, alhamdulillah, gotovo dostigli. Neki visok stepen. I prije namaza ima šartova. Kaka fajda od toga namaza ako on ne zna kome je iskreno seđu čini. Jednom jedinom Allahu stvoritelju svega. A onda kakva fajda i od namaza ako ga formalno čini. Kad eflehal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Uspjeli su sigurno pravi mu'mini vjernici. Koji su to? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Koji su u svome namazu iskreni, koji su skrušeni u svome namazu. Osjeti taj svoj namaz. Ne leti da ga obavi, da ga snati. Da ga što prije kutariši. Iskren je u svome tome, čvrst u svome tome namazu. Mi se moramo vratiti tim osnovnim nekim, nekakvim osnovnim pojmovima naše vjere. I tu je upravo onaj odgovor kada neko pita zašto, pa mi i klanjamo, pa mi i ovo radimo, ali ne ima bereketa ili ne ima uspjeha. Allah nam kaže, kada pomognete Allahu vjeru, ja ću vas pomoći. A mi mislimo da smo pomogli Allahu vjeru tim što klanjamo pet vakata namaza i završeno s time. I to Bog zna kako se sklanja. U tome namazu svašta se pomišlja i svašta šeitan donosi. Šta će se kupiti, šta će se prodati, gdje će se otići, šta se zaboravilo. A da ne govorimo da još kakvi stvari šeitan ne uzubila donosi u tome namazu u kome si pred Allahom te barakao dan. Čak neke najgore pomisli. Pa ako ti dođe šeitan, e uzubila prouči u namazu od prokletog šeitana. Odbaci ga, otjeraj ga od sebe. A nemoj ga sebi privlačiti još više. Iskreno se traži u našim dijelima. Pogledajmo kao ostvarenje riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Lijebluakum ejukum ahsanu amela da bi vas ispitao ko od vas bolje radi. Nije rekao više radi. Od nas se traži kvalitetan posao. Pa ako možeš uz kvalitet, još kvantitet, još bolji. Uz to najbolje, još da toga bude puno. To je još najbolje. Ali ako biraš, onda izaberi izaberi kvalitet. Hadis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u kome kaže ma minkum min ehadin jete vodda. Ema nikog od vas koji abdest uzme fe juhsinul vodu pa kako treba uzme abdest thumme je kum zatim ustane fe jerkeu fe jerkeu rekatejni pa klanja dva rekata yukbilu alejhima bi kalbihi wa veđhihi svojim srcem i svojim licem je okrenut namazu svome Wajabat lahu al-jannah biwa mujannat određen wa gufira lehu i bude mu oprošteno. Dva rekata iskreno ima Allaha kada klanjaš. Koliko mi rekata klanjam Dva rekata klanjaj. Dva rekata koja će te spriječiti od harama. Koja će te Allahu približiti od šeitana udaljiti. Dva rekata koji, koje ćeš tražiti na kijametskom danu i koja će ti biti draža ne, nego ne znam kakvo bogatstvo koji će se sjetiti na kijametskom danu da si ih iskreno ime Allaha klanjao koji će ti vajat sutra isto tako kada čovjek lijepo uzme abdest Resulullah a.s. kaže u hadisu koga prenosi muslim da mu izlaze grijesi iz ruku čak i ispod nokata kada uzima abdest kako treba izlaze grijesi iz sa lica ono što je očima pogledao ili nosom pomirisao ili ustima od manjih grija što je rekao svemu to izlazi vodom i kapljicama toga abdesta iz nogu sa glave i tako dalje fe in huwa qame pa zatim kaže ovome muslimovom rivajetu pa ako on ustane fa salla pa klanja فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله pa na Allaha pohvale kaže o Allahu kaže pohvale veliča ga onako kako mu dolikuje وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ i svoje srce posveti Allahu u tome namazu illa sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu ummuhu iza će iz toga namaza kao na dan kada ga je majka rodila čist od griha pogledaj mi ovoga ovo su sahih ovaj hadis prenosi muslim u svome sahih iskreno Allahu dovu učiniti te obu reći iskreno se sa Allahom traži iskreno mu klanjati dva rekiata obratit mu se za ne znam kakve probleme mi tražimo veze nekakve dunjalučke ljude tražimo da nam pomognu u našim musibetima i nedaćama a zaboravljamo onoga ko nam može pomoći i ko voli da mu pomogne da nam pomogne ljude kad ih pitaš za pomoć ne vole da ti išta daju nije im drago a od Allaha kada pomoć tražiš njemu je drago traži od onoga kome nije mrsko kada se od njega zatraži i koji ima vlast i moć da ti pomogne iskrenost ta Isto tako hadis Rasulullah alejsatu samo kome kaže: "Ma min abdin yasjudu lillahi sajde." Ne ima ni jednog Allahovog groba koji mu seđdu u ime Allaha učini jedno. Seđda u ime Allaha, koliko znači? Illa ketebe Allahu lehu biha hasana a Allah mu tim, tom seđdom, veliki seva upiše veliko dobro wa hatta anhu biha sayyi'a i od njega jedno loše djelo odpiše wa rafa'a lahu biha daraja i time mu poveća njegov stepen fastakthiru min as-sujud pa povećavajte svoje sećde nekih je što više isto tako pogledajmo kod, kroz ovaj hadis Resulullah alejhi salatu vesselam koji je mutefekun alejh prenosi ga i Buharija i Muslim pogledajmo koja je vrijednost hlasa i iskrenosti sa Allahom te baraka ta'ala seba'atun yuzilluhumullah sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad fi zillihi jevme la zilla illa zilluh. na dan kada ne ima druge hladovine osim njegove na dan koji traje fi jevmin kane miqdaruhu hamsina elfe koji će trajati 50.000 godina kada će ljudi na danu mahšara kada svi budu sakupljeni na jednome mjestu nakon proživljenja čekati da Allah počne sa sudom da sudi ljudima čekat će 50.000 godina kako će to biti kome tada neće biti potreban taj hlad sedmorica će toga dana biti u Allahovoj hladovini i u rahatluku. Imamu Nadil, pravedan vladar, koji je u ime Allaha sudio i u ime Allaha pravdu sprovodio i ljudima davao njihove hakove i pravdu, koji se klonio zuluma i nepravde među ljudima. Oni koji će biti na mimberama od nura na kijametskom danu, an jeminir rahman sa zdesna desna milostivome a u akilta jedeji jemin a oba dvije ruke našeg tebaraka o ta'ala stvoritelja onakve kako njemu dolikuje a nije ništa njemu slično su desni dakle svako je dobro kod uzvišenog Allaha tebaraka o ta'ala a on je opisan svojim svojstvima kako njemu dolikuje. U ome hadisu se spominje da Allah te baraka wa ta'ala ima šta? Ima ruke, ali te ruke nisu kao kao naše ruke. Allahove ruke su u hadisu muslima se spominju oba dvije desne ruke. To jeste da se ne bi jedna ruka opisala da je lijeva, da je manje važna nego druga. Kako je to mi ne znamo. Ali smo dužni u to vjerovati i znamo sigurno da to nije lejse ke mitli i šej, wa huwa semi'ul basir, ništa nije kao Allah, a on je taj koji čuje i sve vidi. Vjerujemo u to, ali ne znamo kako je. Dakle, i to su oni koji će biti kod Allaha na mimberama od svjetlosti. Ko su ti? Alladine ja'dilune fi ehalihim wa ma wallu. Oni koji budu pravedni među svojim porodicama i u onome što im je povjereno. al muqsituna ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin الذين يعدلون في أهاليهم وما ولوا prenosi ga muslim pravedan vladar drugo vašabu neša fi ibadati Allahi ta'ala mladić koji je od mladosti svoje Allahu u pokornosti iskreno sa Allahom od početka. Nije čekao da ostari pa da se prihovati svoje vjere. Da one moća pa i ne mogli raditi harame pa se onda prihvati. Približi mu se smrt pa se prepadne pa se onda prihvati. Hajr je ko se prihvati Allahove vjere sve dok mu duša ne dođe do ugrke. Ali sada govorimo o tome šta je veći hajr i šta je veće dobro. Veće je dobro onome ko od svoje mladosti se prihvati Allahove vjere kao svjetlost sunca obasjava a ko po stare dane prihvati se a u mladosti je svašta radio kao kada se upali svijeća ali nije ni onaj stari izgubio ne daj Bože on ima prilike da dobijete kako nagradu kod Allaha kako? pa imaš djecu svoju, imaš unuke svoje, ako ih bismili jednoj naučiš, kad god je oni prouče ili nekoga nauče, ti ćeš za sve to imat sevab dok god se to traje, dok se to god uči i dok god to traje. Niko nije napušten. Niko nije propao osim ona propalica i nesrednik. Gdje god si, ti svoj iman ne gubiš vahda nije teuhid koji vjeruješ iskrenost u ima Allaha i badete Allahu ti si sa tim uvijek na dobitku samo je još bolje ako možeš od svoje mladosti šeitana si slomio svoga nisi mu dao da te ovlada da ti kaže pun si snage provedi se zaradi nije te briga odakle ćeš živi hodaj provodi se uživaj ne, ne, ne. Ti si odmah šeitan od početka rekao, ja ne imam ništa s tobom. Ti si moj dušman, a ja sam tvoj. Različiti su nam putevi. Allahu se okrenuo. Blagoli se takvome. Takav će biti na kijametskom danu u Allahovoj, u Allahovoj hladovini. Treće, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Čovjek čije srce okačeno o mesčit, što se kaže u hadisu, vezano za džamiju. Stalno je u džamiju u smislu gleda da mu ni jedan vakat ne prođe mimo džamije. Farz namaza. Kaže se Hasan i Basri da jedne noći nije stigao klanjati jaci u džamiji. Pa je izašao da traži da li je u nekoj džami ostala jacija da se nije klanjala pa da u džematu klanjati i obišao je toliko i toliko džamija, svim džamijama već su klanjali jaciju. Pa se vratio kući i klanjao 27 puta jaciju namaz. Ne bi li dostigao onaj sevab koji mu je prošao ne klanjavši jaciju namaz u džamiji. Pa je onda legao i zaspao i vidio nasnu svome kako trči na konjima, a ispred njega jahači i veliki trud ulaže da ih stigne kad na kraju se jedan od njih okrenu i reče mu ne imaš koristi od toga bespotrebno se trudiš ti nas dostići ne možeš to jeste ti 27 jacija koje si klanjao ne može biti kao ona jedna koja je klanjata u džematu da je samo čovjek svjestan leukanu jalemun da oni to Bog doznaju ali sve i nije drugo preče i važnije. To je to, ta iskrenost sa Allahom, vezana za džamiju. Dok sjediš u džamiji, klanjavši namaz, dok sjediš u džamiji, Allah je odredio dvojicu melek, dva meleka, koji ti dovu i govore u toj svojoj dovi, Allahum magfir lehu, Allahum merhamu. Bože oprosti mu, Bože smiluj mu se. To ti meleki dovu čine dok sjediš u džami, dok god sjediš u džami. Bože oprosti mu, Bože smiluj mu se. Sve dok ne izađeš iz džamije ili dok abdes ne iskupiš. A kada sjediš u džamiji čekajući namaz, piše ti se kao da si u namazu. Četvrto, ređulani te habba fila, dvojica ljudi koji su zavolili jedan drugog u ime Allaha ne radi dunjalički interesa. U ime Allaha jedan drugog voli. To je iskreno ono islamsko bratstvo. I jedan drugome što više selam nazivajte. Jer to povećava ljubav među vama. Čak kada idete jednim putem, pa između vas budu kola ili neko drvo, pa se opet sastanete, opet jedan drugom selam nazovite. Jedan uđe na jedna vrata kola, drugi na druga vrata, opet selam jedan drugome nazovite. Jer to povećava ljubav po hadisu Resulullah a.s. Neće niko od vas ući u džennet dok se ne budete La tadkhulu al hatta tu'minu nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Wa la tu'minu hatta tahabbu. A nećete iskreno vjerovati dok ne budete jedan drugog iskreno volili efela edullakum ala emrin iza fealtumuhu tahabebtum hoćete li da vam ukažem na nešto što kada budete radili volit ćete jedan drugog efšu salame bejnekum širite selam među sobom širite selam među sobom esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kaže ovo u potpunosti ima 30 sevaba i ne može zamijeniti samo da se kaže alaikum jer se to govori ne muslimanima, niti može zamijeniti selam da se kaže selam, jer se to kaže džahilima, wa idha khatabahumul džahiluna, kalu salama. Jer kad te neko napadne, reci mu selam samo. Nego je kod nas ispravno Esselamu alejkum. Niti može merhaba zamijeniti. Niti kako si, niti pozdrav, niti poštovanje da se kaže, niti prijatno niti sredno ti bilo nego samo assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A ako ti je to puno da zaradiš toliko sevaba, onda makar assalamu alaikum wa rahmetullahi. Ako ti je i to puno sevaba, onda makar reci assalamu alaikum. Pa ćeš imat za to deset sevaba. Što god više poveđaš po deset sevaba se računa. Zatim, dvojica tih ljudi koji su se zavolili u ime Allaha, sastali se u ime Allaha i rastaju se u ime Allaha. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله čovjek koga je žena pozvala lijepa i na nekom položaju pozvala ga u šta će ga pozvat? U nešto što ne valja. Pa je rekao, a mogao je haram učiniti, ja se bojim Allaha. svjestan je da ga Allah vidi i da ga Allah prati. Ne može se od Allaha sakriti. Zar bi ti bilo drago sutra na kijametskom danu da se pokaže pred cijelim svijetom šta se radio? E, uzubila. Volio bi da se zemlja rascijepi i da propadneš nego da se vidi. A što se toga ne čuvaš i ne kloniš? Jer će ti se pokazat sutra ne, ne daj Bože na kijameskom danu šta si radio. Pa kaže ja se bojim Allah. Zatim وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَ Ima imaju svi priliku ili mnogi imaju priliku čovjek koji dadne sadaku pa je sakrije hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu da čak da ne zna lijeva ruka šta je das, dala desna nije mu stalo do toga da se pohvali među ljudima i, i ne kaže se koliko nekada kada neko dadne pola dinara je veće nego kad neko dadne milion jer onaj koji ima dinar svega svoga imetka pa dadne pola dinara dao je pola svoga imetka A onaj ko dadne milion, nije dao pola imetka, dao je nešto malo od svog imetka. Pa ti se računa koliko si žrtvu učinio. Računa ti se koliko si ti od sebe dao. To je to. Ti si dao polovicu svoga imetka, onoliko koliko si imao. Pa je to tvoje pola dinara veće nego nečije milion. Kažem dinara jer to se spominje u Kur'anu i to bi trebalo među muslimanima da se uvede kao naučanica dinar nije to uveo ni socijalizam onaj doli što je bio kod nas nego se to u Kur'anu spominje wa minhum men in ta'manhu bi dinarin i ima i kome dadneš u povjerenje jedan dinar i tako dalje kada se govori dinari dirhemi I sedma vrsta wa rajulun zakara Allaha khalijan fafadat aynahu i čovjek koji se Allaha sjeti na u samoći sam pa mu zasuze oči njegove neće džehennem dohvatiti dvije vrste očiju koje su to jesu li plave ili su crne crne Allah ne gleda u vaše likove i u vaše imetke, već gleda u vaša srca i u vaša djela Koje su to oči koje neće džehennem goriti? Oči koje su stražarile na Allahovom putu i oči koje su suzu pustile u ime Allaha. Blagoli se njima. A svako to ima priliku. To je ta iskrenost u ime Allah. Nekada čovjek svojim čistim nijetom dostigne takav stepen i veći stepen nego što nekada može dostići svojim dijelom i radom. Jer ako imaš čist nijet, on će te dovesti do hajra, do dobra kod Allaha, mogao ti uraditi to dijelo ili bio spriječen u njemu. Jer ćeš biti nagrađen za taj nijet. Ali ako nekada dijelo uradiš, ali nisi sa iskrenim i čistim nijetom samo u ime Allaha ga uradio, makar i uradio to dijelo, nećeš imat koristi od toga. Pa nekada čovjek dostigne svojim nijetom takav stepen koji ne dostigne svojim dijelom i radom hadis Resulullah alaihissalatu wasalam koga prenosi At-Tirmidhi i An-Nasai ibn Mađe i, i drugi nalazi se u sahihu džamiju isto tako u kome kaže Resulullah alaihissalatu wasalam men se'ele l'katle fi sebi sadiqan min kalbihi a'tahu Allahu ajra shahidin wa in mata ala firashihi ko bude iskreno sa srca tražio da bude šehid na Allahovom putu, Allah će mu dati nagradu šehida makar umro na svojoj postelji. Iskreno sa Allahom. Men rabata jeumen wa lejleten fi sebilillah. Ko bude jedan dan ili noć na Allahovom putu bio, u borbi na Allahovom putu, ima nagradu kao da je postio cijeli mjesec i ibadet u njemu činio, klanjao. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا jara lehu mithlu zalika min al ajri ako umre a na Allahovom putu je bio u borbi na Allahovom putu ili na straži i tako dalje ali nije ubijen kao šehid nego je umro kaže se u ovome hadisu Rasula alaihissalatu wasalam nastavit će mu se upisivati dobra djela i nakon njegove smrti dakle iskreno sa Allahom u svakom dijelu koji radiš isto tako iskreno Allahu istigfar učiniti zamoliti ga za oprost u hadisu koga prenosi Buharija se kaže ko kaže ovaj istigfar ovu dovu za oprost grijeha koje kaže naveće vjerujući u to pa preseli prije nego što osvane bit će od dženetlija ako kaže ovu dovu podani vjerujući u nju pa preseli toga dana prije nego što omrkne bit će od dženetlija koja je ta dova? vi je svi znate to se zove, ova dova se zove سيد الاستغفار أغلاسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta šta znači ova dova Allahumma gospodaru moj ente rabbi ti si moj gospodar la ilaha illa ente nema Boga mimo tebe ti si jedini Allah koga vjerujem halakteni ti si me stvorio wa ana abduk a ja sam tvoj rob wa ana ala ahdika wa wa'dik a ja sam na ugovoru s tobom i na obećanju tebi mestata'tu nisam mogao Allahu to jeste zgriješio sam e'udhu bike min šerri ma sanatu tebi se utječem od zla onoga što sam učinio e'bu'u leke bi ni'metike alejje priznajem tvoje nijemete koje si mi dao i tvoje blagodati. Nisam ih zaboravio. Wa ebu ubi zembi, a priznajem i svoj grijeh koji sam učinio. Fagfir li, oprosti mi, fe innehu la jagfiru zunube illa ente, jer ne oprašta grijehe niko drugi osim ti. Ova dova koje kaže izutra, ili naveće pa preseli u tome periodu bit će od džennetlija. Isto tako hadis koga prenosi Buharija koji nam ukazuje o vrijednosti sabura, iskrenosti u strpljenju u ime Allaha. Gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je kulu Allahu ta'ala kaže uzvišeni Allah ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري نيما دروغي ناغردي موم ربو مؤمن فيرنيكو كدامو uzmem ono što mu je drago od Dunjaluka, njegovo dijete, nekoga komu je drag od Dunjaluka, ثم احتسبه اون اصبري ويما الله نغرد الله ويسنادا الا الجنه نيما تاكاو كوي سا اصبري نا تومي مصيبتو دروغي نغرده اسم جنته iskrenost u saboru u ime uzvišnog Allaha Đelešanu iskrenost sa Allahom u tevekulu šta znači tevekul znači oslajanje na Allaha Đelešanu pošto u današnjem vaktu ne ima bereketa, ko što nam Resulullah a.s. govori da će pred kijametski dan uskratit se bereket u vremenu. Pa je godina ko mjesec, mjesec ko hefta, hefta ko dan, a dan ko varnica. Isto tako i kad počnemo govoriti o ovome Mubarekilumu. Vrijeme leti, Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Inne ređulen min beni Israile se'ele ba'da beni Israile en yuslifahu elfe dinar. Jedan čovjek od benu Israila zatražio je od nekog, od svoga naroda da mu posudi hiljadu dinara, hiljadu zlatnika. Fe kale, i'tini bi šuhedai, ušhiduhum, dovedi mi svjedoke koji će mi posvjedočiti da sam ti ja dao hiljadu dukata. Nije to malo. Fe kale kefa billahi šehida, pa mu ovaj reče, dovoljan im je Allah kao svjedok. Kale fe tini bil kefil, pa dovedi mi žiranta, nekoga ko će garantovat za, za tebe. tebe. Kale kefa billahi wakila dovoljan mi je Allah kao garancija. Kale sadakt, a ovaj mu reče istinu si rekao. Fedefa'aha ilaihi ila eđelim musemma, pa mu je dao hiljadu dukata da mu vrati do određenog roka. Fehaređe fil bahri fekada hađetehu, pa je ovaj sa tim dukatima izašao, isplovio na more i obavio svoju potrebu koju je imao. Thummel teme se merkeben jer kebuha jakdimu alejhi lil eđeli ledi eđelehu. Zatim je potražio nešto na šta će se ukrcati da dođe do toga koji mu je posudio taj novac do određenog roka. Felem jeđid merkeba. Felem jeđid merkeba pa nije našao ništa gdje bi se mogao ukrcati. Fe ehade hašebeten, pa uze jedno drvo. Fe nekareha, pa ga je izbušio. Fe edhale fiha elfe dinar, pa stavi u njega hiljadu dukata. Wa sahifatan minhu ila sahibihi jedno pismo tome od koga je posudio te dukate thumme zedje me udi'aha zatim taj to otvor toga drveta je zatvorio thumme eta biha ila al bahr zatim to odnese do vode do mora fekal i reče Allahumme iskrena dova šta znači Allahu ali ovo materialisti ne vjeruju dunjalučari oni koji misle da im je ono samo živo i da postoji ono što im je pred nosom, a oni ni svoj nos ne vidi. Kaže ovaj Allahumme, Allahu moj, inneke ta'lemu, zaista ti znaš, enni te se leftu fulanen elfe dinar, da sam od toga i toga posudio hiljadu dukata. Fese eleni kefilen, pa je tražio od mene garanciju, fakultu pa sam mu rekao kefa billahi šehida dovoljan mi je Allah kao onaj koji garantuje fa radije bik pa je bio zadovoljan tobom kao onim ko će, mu, ko će mi garantovat wa se eleni šehiden pa je zatražio od mene nekoga svjedoka fa kultu kefa billahi šehida pa reko dovoljan je Allah kao svjedok fe radije bik, pa je zadovoljan bio da mu ti budeš svjedokom da mi ti budeš svjedokom wa inni jahadtu an ajide مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد وإني أستودعكها a ja sam se potrudio da nađem nešto čime ću poslati do onoga koji mi je posudio ovaj emanet pa ne nađo pa ja ovo tebi u emanet prepuštam Allahu ferema biha ila al bahr pa je to bacio u more hatta waliđet fi dok umoru to nije nestalo dok nije dok gavalovi nisu odnijeli thumma saref zatim je otišao وهو في ذلك يلتمس مخرجا يلتمس مركبا يخرج الى بلده a još uvijek je želio da nađe nešto gdje će se ukrcati i da ode u svoje mjesto odakle je izašao فخرج الرجل الذي كان اسلفه pa izađe čovjek na obalu koji mu je posudio toliko blago hiljadu dukata janzuru la'alla merkeben kad džae bi malihi čeka i očekuje možda će se nešto na horizontu pojaviti gdje će biti čovjek koji je otišao sa njegovim imetkom čekao je da dođe taj koji će mu vratiti njegov imetak fe iza bil hašebeti elleti fiha al mal kad eto ti drveta u kome je onaj mal i onaj imetak fe ehadaha li ehlihi hataban pa je to uzao vrativši se svojoj kući da bi s namjerom da bi to iscijepao kao drva da naloži svojoj porodici falamma nashraha wajad almal was-sahifa kada je to prerezao i iscijepao nađe i imetak taj i pismo u njemu thumma qadima alladhi kana aslafa zatim dođe nakon izvjesnog vremena onaj kome je on posudio taj imetak. Fe eta bil elfi dinar, pa dođe sa hiljadu dukata. Dođe sa hiljadu dukata. Ve kale, i reče mu, Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bi malika fama wajadtu markaban qabla alladhi ataytu fihi kaže tako mi Allaha neprestano sam se trudio da nađem negdje gdje ću se ukrcati da ti dođem sa tvojim imetkom pa nisam našao ništa prije nego što sam sada stigao a ovaj mu kaže hel kun tebe aste ileje šeijen jesi li ti meni šta poslao od prije a ovaj mu kaže kale uhbiruke enni lem eđid merkeben kablelevi džitu fihi ja ti kažem da nisam našao prije ništa gdje bi se ukrcao da ti dođem. Ne spominje mu da mu je poslao hiljadu dukata. Pogledajte toga. A ovaj mu odgovara, nije mu ovaj rekao, ko, ko je ovoga vidio da je on našao u tome drvetu? Hiljadu dukata. Ko je onoga vidio da je poslao hiljadu dukata? Allah, te baraka wa ta'ala. Onaj koji sve vidi, elem ja'lem bi enne Allahe jera, Zar ne zna da Allah to vidi? Ovi su znali, alhamdulillah. I jedan i drugi. Ova je poslao u ime Allaha, oslonivši se na njega, a ona je isto tako primio. Mogao je ovaj reći sada, ne znam ja ništa, daj mi moja sredstva. A on onda kaže, fe inna Allahe kad edda anke allazi ba'aste fil hašebe, fansarafe bil elfi dinari rašida. Fe kaže Allah je za tebe odužio ono što si poslao u drvetu pa ovaj se vrati onda nakon toga sa hiljadu dukata ovih kako treba upućen na Allahovom putu ovaj hadis prenosi Buharija dakle pogledajmo sidk iskrenost u davanju iskrenost, u prihvatanju, u emanetima, u svemu u našem životu. I tako je sa svim. Kad čovjek radi u ime Allaha, onda obični poslovi ovi dunjalučki postaju ibadetom. Kad jedeš računati sa ibadet. Hadis Resulullah a.s. kaže i lokma, stari znaju šta je lokma, to jeste zalogaj koji staviš u usta svojoj ženi i to ti se računa sadakom. Nije šala. Allah te je time zadužio. Ti si dužan to učiniti. Potražit. Potrudit se. Na faku. Da dođeš do nafake koju ti je Allah propisao. Ali i to čime te je Allah zadužio kad ga ispuniš kako treba, to te je Allah zato sevap dao i lokmu koju staviš u usta svojoj ženi. Nije to tek tako rečeno. Nije došao, bacio ceker s vrata, evo ti ženo, na, napravi nešto. Ne, ne, ne. Potrudio se da radi, da zaradi, a onda uzeo tu lokmu pa je stavio u usta njezine. Nije to formalno rečeno, tek tako biva stavio joj zalogaj usta, biva nahranio je. Ne, ne, uzeo zalogaj pa joj je stavio usta, ko malom djedetu nahranio je. Nije to, to samo vas za mlađi, to i za stariji. Jer dobročinstvo ne prolazi. Ona blagodat života islamskog nije samo u mladosti, nego u starosti isto tako. Jer se oni nisu uzeli radi dunjaluka nego radi Allaha. I Allahovom riječu jedni drugima su postali halal. Jedni drugima u emanet došli. Pa će žena biti pitana za taj emanet u pogledu svoga čovjeka, a isto tako Boga mi čovjek. I to posebno bit će pitan za svoju porodicu i za svoju ženu. Ovaj ihlas drugim riječima šehadet la ilahe illallah u cijelom svom životu nalazimo kako ćemo to raditi Muhammedur Rasulullah onako kako je Rasulullah ali sad to se nam radio ko misli da ima dina mimo ovoga da ima vjere mimo ovoga islama wa men yabtaghi ghayra al islami dinan falan yuqbal min ko bude tražio vjeru mimo islama, neće mu biti primjena. Džaba mu je tražiti. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ Na kijametskom danu će biti od onih koji su propali. Nisu prošli ispit. Ovo je taj din koji se od nas traži. Iskrenost sa Allahom i u ime Allaha u svim poslovima. I ne boj se Dunjaluka i ne boj se svi Dunjalučki šeitana. Bićeš najjeći s ovim dinom, sa ovom vjerom. Da je hajr u tome da natrpaš u svoj trbu, Resulullah a.s. bi bio najvećeg neuzumrla. Ali je znao i njegovi ashabi znali su metat kamen zapas od gladi. Što međe kamen zapas da što manje osjeti bol. A Resulullah a.s. je znao staviti dva dva kamena za svoj pojas. Hadisi kažu da je preselio Resulullah a.s. a da se nije nikada najao ječmenog hljeba. Hljeba ječmenog se nije nikada najao. A kamo li šta drugoga? Po 40 dana u njegovoj kući znalo se ne, vatra da se ne zapali. Što znači da su jeli suhe hurme ali su ostali sa svojim dinom jer znaju da je ovaj dunjaluk prolazan jer znaju da ima nešto što se zove ahiret jer znaju da ima Allah jer znaju da Allahu idu i šta god urade za Allaha pre, pored toga što će im subhanahu wa ta'ala što će ih uzvišati Allah nagraditi na kijameskom danu dadne Allah subhanahu wa ta'ala u srcu mu'minu zadovoljstvo koje se ne može parama kupiti. Kad dadneš nešto u ime Allaha i učiniš nešto u ime Allaha, Allah ti dadne u srce i u dušu takav rahatluk koji ne bi mogao drugačije dobiti mi vidimo dokle su ova kafirska društva sebe spustila. Najnovije što kažu jedna od trgovačkih kuća otvorila svoja vrata i kaže dobit će toliko i toliko novca svako ko prvi njih 25 koji prvi uđu unutra bez odjeće pravo Allah kaže ulaike kel en'am vallah jest ko stoka belhum edal još su gori slušamo komentar jednog danas kaže ma ljudi su kaže ludi kaže idu po ulici tako neodjeveni a oni pametni kaže pokrili se mantilima kaže pa kad su ulazili u te prodavnice skine malo mantil i opet ga obuće biva neodjeven je samo ušao u tu radnju hoće da kaže ovi su malo pametniji <laughs> od ni drugi ne uzavila gdje je to pamet gdje je to kantar da se izmjeri ne ima ga kad je tako mu'min treba i mora biti ponosan svojim dinom gdje te nama zatekne samo jel čisto Allahu ekber nek se smije ko, ko se smije sebi se smije neka cirkuza ko cirkuza sobom cirkuza i sebe budalom pravi jer da je pametan i on bi to radio ne stidi se svoga dina zagrni rukave i nogavice abdest uzmi djegoci nama svoj klanjaj ne stidi se svoga dina jer ti si svojim imanom iznad svih onih koji ga ne imaju To je taj muminski ponos koji drugi ne može imati. Oni se ponose time što cuke, što cukama izmet čine. Što su sebe slugama psima učinili. Allah je stvorio to da nama izmet čine. Vidimo dokle su se spustili. Jedan od njih ne ima obraza mi kao hajvan a hajvana bismo ovim uvrijedili jer hajvan ima svoju granicu ali ovi ne imaju i zato šta je u današnjem vaktu ostalo drugo mu'minu jednom već da se što više prihvati svoje vjere i to iskreno da ne bira u svojoj vjeri ja ću to i to raditi a drugo neću ili da kaže sebi ja neću tražiti ovo znanje vallahi ćeš biti pitan jesi li učio Kur'an jesi li znao učit Kur'an šta ti Allah u Kur'anu kaže i šta je zapisano šta je Resulullah a.s. radio a onda i za toga ćeš biti pitan jesi li po tome radio jesi li po tome radio to je la ilaha illallah Muhammedur Resulullah I kako mi možemo za jedan ders skazati ono što je Resulullah alaihissalatu wasalam govorio 13 godina? Trebamo se vratiti na naše temelje. Preispitat šehadet, preispitat namaz, sve, pa ćemo vidjeti onda hajra i uspjeha ko Boga, da inša Allah.